Bé, ja he pogut preparar més o menys les preguntes que li faré al Mr. T, l'actor que interpretava l'MA a l'equip A. Has dit Mr. T? Mr. T, ah. en anglès, que, que és com s'ha de dir, Mr. T, sí, saps? Sí. Ella t'estudis. Euràcia. Calla, calla. Perquè recordeu que la notícia aquesta setmana és que estan fent una pel·lícula basada en la sèrie dels 80, pel·lícula que s'estrenarà en principi al juny de l'any que ve. Com que l'Aníbal està mort, en Murdo, que està ocupat fent el doblatge de pel·lícules, i en Fènix està desaparegut, hem convidat a Mr. T perquè ens digui com li va la vida. Bona tarda, Mr. T. Buenas tardes, mi amor. Veig que s'ha tret els collarets d'or, eh? Si es que Dios me envió una señal y me dijo que se sentía ofendido de tanta riqueza colgada. A més, per posar-se tants collarets trigaria força, oi? No, bueno, al principio sí, porque, a ver, me acababan de decir que, que el, collar, que, que aparecían muchos. Mira que apaño tú. Pero no canvia de pentinat, eh? Exactament igual que, que el que portava amb Mi peinado es una copia de un guerrero mandinga. Tú sabes, mi amor, es así como nuestros orígenes africanos. ¿Qué es un guerrero mandinga? Un mandinga es un africano socotroco. Com, Socotroco? Els mandingues són un grup ètnic de l'Àfrica Occidental i crec que Socotroco, a l'argot cubà, vol dir brut, vull dir, persona que actua sí de manera sabes. bruta, vull dir, bèstia, saps? Així però com... aquest tio és cubà? Mr. T, jo pensava que vostè era de Chicago. Así, mi amor, però mi padre es un cubanito, ya tú sabes. Um, um, <clears throat> entenc, sí. però no puc evitar tenir la sensació que estem entrevistant a Orixas. A mi em sembla dinyo. Però hem de canviar el xip perquè l'home que tenim aquí al davant és Mr. T en persona. El mismito, nena. Com va passar sí. de, ser, de ser un home anónimo a participar a Rocky 3 y posteriorment a la Pues verán, nena, yo estaba robando a una vieja de Chicago cuando un hombre me pegó por la espalda para rescatar a la mujer, a la mujer que estaba robando, ¿no? Y de ese momento lo único que recuerdo es que tuve un hipío. Què és un hipillo? Espera, que ho busco al meu diccionari Cuba català. A veure, la J, J, J, J... He, hi... Ah, aquí està. Hipio. Diu Tener un GPU. GPU, que le falta aire. Ah, de acuerdo. Salto. ¿Qué te a ahora con omal y donés un cop en First Act Pues que cuando me, cuando me desperté, pues que me había pegado era Sylvester Stallone, ¿sabes? Que estaba preparando la tercera película de Rocky Y, y, cuando vio mis condiciones físicas y mi dote, pues me perdonó por la, lo de la vieja y me quiso contratar para la película. Això de sus dotes vol dir que està ben dotat? Ja m'entén. Eso de que los negros la tienen grande es un mito, ya tú sabes. Sí, ja ho sé. Sí. Ja comencem, en fi. Que Sylvester Stallone el va descobrir, com si diguéssim, i allà va començar tot, no? Exacto, mi mamacita. Jo sempre he tingut un dubte, eh? Soc superfan de l'equip A, sobretot de fan d'en Fènix. El, el Fènix, Fènix. El guapot, eh? Que estava molt bo. Bueno, el gra. El que sabut de la serie es quin delicte van cometre que el govern els, perquè el govern els perseguís. Pues yo te cuento. Resulta que se supone que nosotros, el equipo A, durante la guerra de Vietnam, pues fuimos enviados por nuestro superior a robar un banquito, un banco de dinero, para que el conflicto se acabara antes. Pero al volver a, la base militar, pues habían muerto todos nuestros compañeros a causa de un ataque y no teníamos pruebas que demostrasen que nosotros, pues, pues al robar el banco, pues solo cumplíamos órdenes. Uh -huh. y, y, claro, nos pillaron. Ajá. I la sabe. resta de la història ja la coneixem. Els acusen d'aquest sí. delicte, els fiquen a la presó, s'escapen i es fan soldats de fortuna. Exacto, mi amor. I una altra cosa que sempre m'ha intrigat molt. D'on ve el nom de MA? Pues... Eh, eh, dicen que la, la versió americana me botaron BA e de Bad Attitude, que en cubano quiere decir mala actitud, ya tú sabes, de ahí sale MA, de mala actitud. Que ja cutre. Sabes. És que sí. m'esperava una altra cosa. Què eh? t'esperaves? no, no sé, però mala actitud em sembla cutre. Se m'ha mm, mamada activa. Doncs a Itàlia el personatge es diu P.E. de pésimo elemento. Hòstia, pitjor encara. Sí, a mi lo de mamada activa me gustó, nera, si quiere. En fi, Mr. T, sempre s'ha sí. dit que George Pipar, l'actor que feia d'Aníbal, era molt sí. conflictiu i que precisament amb vostè es portava molt malament. Ese guajiro estava troncado. On està el meu diccionari? Espera, espera. Sí, a veure. troncado, busca por la T. Troncado. Aquí, aquí, estar troncado. Igual, està boig. Pepper o sea, eh, el Aníbal, ¿sabes? El primer día le dijo a Shul, Shul es la actora sí. de Murdoch. E, exacto, mi amor. Pues le dijo a Shul, hola, soy George Pepper y, soy mala gente, ¿sabes? y realmente lo era, ya tú sabes. Eh, era racista, no quería que hubiese eh, mujer en la serie porque decía que eso era una cosa de macho de macho como los otros, ¿sabes? Ajá, ¿Algún cop vostè i sí. ell a una varalla física, vull de sí. Así es, así es. Yo tengo muchos músculos y, yo le pegué, ¿sabes? Porque él me pegó un puñetazo y me rompió tres dientes, mire. Y además, <laughs> como yo era más querido por el público que él y cobraba más, me dejó de hablar. Y, para decirme algo se lo decía Benedict y ese me lo decía a mí. Ah, ¿sabes? Cabrón, ¿eh? Hijo de... Per... però, però qui va acabar donant cops de puny va ser vostè, perquè quan va acabar amb l'equip A va fer lluitador de wrestling, lluita lliure, i va formar un duo amb Hulk Hogan, oi? Sí, claro, el Hulk que no és verde, ah. sa. <laughs> Exacte. Hulk. Sí. Hogan. <laughs> Doncs la setmana passada, precisament, van posar aquí unes declaracions de Hulk Hogan, el que no és verde. El que no és verde. Escoltem... <laughs> Escoltem-les i després li pregunto una cosa. Hola, soy Hulk Hogan, luchador de wrestling. lucha libre. Toda mi vida dedicado a este deporte, bueno, deporte, y todo es mentira, es ficción, falso. ¿Vosotros lo sabíais? Yo me enteré hace poco. Disgustazo. ¿Usted tampoco sabía que el wrestling era una farsa? Ay, pues niñita, creo que lo sabía, lo sabía hasta Pipi Cigallo. Un momento, que, busco un altre cop al, diccionario. Pipi Cigallo. Pipi, Pipi Estrada... Aquí, Pipi Cigallo. Saberlo hasta el pipisigallo vol dir que ho sap tothom. Sí, era muy divertido cuando salía todo motivado y se pensaba que iba a duchar de verdad, gilipo... Ay, digo, el chingue, y nos llevamos mucho. No también se em eh, Hulk, que no era ver. Ya le podrían haber dicho, ¿no? Mi amor, si tú, si tú hubieras estado allí, hubieras hecho lo mismo, se ponía ahí como una màquina i una fiera. Hem d'agrair-li a Mr. T que hagi vingut fins aquí només per fer aquesta entrevista, però no és el primer cop que ve aquí per participar a algun programa, ¿oi que no? Tienes razón, yo vine también en el 94 al Juego de la Oca. ¿Y, ¿Y qué le iba a semblar el Juego de la Oca? Pues patético. I el nostre programa és millor, oi? Claro, mi niña. Sobre todo la mamada activa. Oh, Ai, m'encantó. En fi. Sí. I ja per últim, mm, ens agradaria saber què està fent ara vostè, a què s'està dedicant? Pues verás, de què viu? Verás, verás, te explico. Participó en un musical. Wow, ¿un musical? Se llama I'm Not Dead. ¿Cómo qué? I'm, Not Dead. Ah, soy de Chicago, ¿recuerdas? Ah, es verdad. I'm Not Dead. ¿Y qué va cubano? Que, no estoy muerto. Ah, ¿y, de, qué va el musical aquest? Pues no te puedo decir la trama, pero participamos varias antiguas estrellas del mundo del espectáculo. ¿Cómo, Sí. Pues el actor Jolly White, que protagonizaba el Steve Urkel, Carrie Fisher, que era la princesa Leia en Star Wars, i Ralph Macchio, que era Daniel Russo en Karate Kid, ¿sabes? sea, quin elenco, eh? Sí. Molt bé. I qui dirigeix aquest musical? En devia dirigir dirigirlo Patrick Swayze, però murió de càncer de pàncreas, ja tu sabes. Entonces fue eh, sustituido por el David Hasselhoff. El... Déu meu, quina barreja d'estrelles sí. estrellades, eh? Li, li va... Sí, ja veus, eh? Són moltes aquí en poc espai, no? Estrelles d'aquesta... Sí, porque todos somos muy grandes, ¿sabes? Ajá. Todos ocupamos. Bueno, vostè sobretot amb aquests músculs, sí. eh? Què quieres decir, mm, nena? Quins músculs? No, vull sí. dir que La mamada activa. es manté en forma, eh, vostè? No... Sí, voy mucho al gimnasio, nena. Mhm. El que passa és que està una mica més blanquet, no? No li ha tocat gaire el sol aquests dies. Es que trabajo mucho trapado, Vostè ¿sabes? És, negra és negre com la nit. Pues jo li veig els ulls, no sé, que li brillen molt i li... Sí. és es que tengo una mirada muy penetrante, eh, nena. i no solo la mirada, ¿sabes? En, ah. en, en, oh, Déu meu. En fi, li va bé això del musical a vostè? Això del musical I'm Not Dead? Pues, pues la verdad es que sí, ¿sabes? Doncs això és el més important, eh? Sí. On diu que es fa aquest musical? En Atlantic City. Atlantic City. <laughs> Mira, doncs des d'aquí animem a tothom a que vagi a veure l'espectacle on actua vostè acompanyat de gran exestrelles. Muchas gracias, mi mamacita. Les gràcies Sai. és el que li hem de donar nosaltres a vostè per haver vingut fins aquí en avió amb la por que li fan. Sí. L'han donat drogues perquè accedís a volar? Pues claro, drogues ilegales, sí, pero no lo puedo decir. Bueno, una mica tard, em sembla. En fi, moltes gràcies, Mr. T, i que tingui molta sort a tots els seus projectes. Gràcies. Bueno, i nosaltres continuem aquí per relaxar-nos una miqueta. Què us sembla si cantem una cançó així dolça? Què ens posaràs? Va, va, deixa escollir tu, però que sigui maca, si us plau, que no sigui les jotes... Va, va, va, va, va. Jotes anades, no, les jotes, eh? jotes, Jotes, jotiques eròtiques. No, no, ja la tinc, ja la tinc. Ja que hem parlat del Mr. T, o Mr. T, què tal si cantem una cançó que també és d'un mister? Com? Mr. Sandman! Ah, vinga, vale, aquesta m'agrada. Va, Carles, dona-li el play. pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Mr. Sandman, bring me a drink. Bum, bum, bum, bum. Make him the cutest that I've ever seen boom, boom, boom, boom. Give him two leaves like roses and clover. Then tell him that his unsides are over. Salmon, I'm so alone. Boom, boom, boom, boom. not have nobody to call my own. Please turn on your magic beams. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum. Bum bum bum bum bum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum Mr. Sandman, bring me a dream. Make you the cutest that I ever seen. so alone. Ba, ba, ba, ba. Not nobody to call my own. Bum, bum, bum, Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman. Yes. Bring us a dream. us with brand new and glee. Even a lonely heart. Na na na na na na. And that's Això és un puto cachondeo. <laughs> És que hem perdut la lletra, eh? Bum bum bum bum. your magic Mr. Sandman, bring me a dream. Pam, pam, pom, pom, pam. Pam, Qué bueno.